faltaron cosas por decirte. Agradecerte por lo buena que fuiste, por estar conmigo cuando estaba triste. No quiero que me recuerdes como lo más mierda que conociste. Todavía te amo. Y si tú igual, ¿por qué mierda terminamos? Si de igual manera no necesitamos. Voy a la disco, imagino que bailamos. Agarrado a la mano, volvamos a repetir. No me dejes así. Sabes que no me en esta vida sin ti. No me dejes así. No me dejes así. Yo de menos. A los lloros quiero puro verte pa' decirte que te quiero. La pulenta que dejó la fama, el dinero por ti. No me dejes así, sabes que no me viene esta vida sin ti. No me dejes así, no me dejes así. Ya quiero puro verte. Ya no sé qué hacer con esta Mercedes. Y pa' los domingos no va a recogerte. Me tienes cobrándole la Abra la voz, porque no ha llegado el día de mi suerte. Cago con los planes que teníamos? Cago con las serie que veíamos? El lado izquierdo de la cama sigue solo porque yo le prometí que volveríamos. Mi chanchita, no está ni con el pedazo de tristeza. Ya ninguna de estas me excita. Estoy con él, me buscaron la pieza, bebecita. Te echo de menos, a los lloros quiero puro verte pa' decirte que te quiero no me así, no El 14 de febrero pa' mí ya pasó a ser un día más. Ya no estoy ni ahí con el amor si ya me dejo para la Cualquier plan es pa' futuro de nosotros y eso no queda nada. Faltaron cosas por decirte, agradecerte por lo buena que fuiste, por estar conmigo cuando estaba triste. No quiero que me recuerdes como lo más mierda que conociste, todavía te amo. Gino, Gino, Gino, hermano. <laughs> Despierta, hermano, ¿qué va? Estoy esperando, pues, Carlita A meterle, por pues, hermano mío, a hacer el disco. Ya es hora, ya es momento. Sí, hermano, ya hay que soltar el carro, ya era esto. Pues, vamos a darle, hermano mío, era.